Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Abdullah Cəfər ibn Əbu Talibdir. Radiyallahu anh. Cəfər ibn Əbu Talib radiyallahu anh İslam dinini ilk əvvəl qəbul etmiş sahabələrdəndir. Bu mühtərəm sahabə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin əmisi oğlu həm də Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhın doğma qardaşıdır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, həm Cəfər, həm də onun zövcəsi İslam dinini məhz Abu Bakr radiyallahu anh dəvəti ilə qəbul etmişlər. Cəfər çox əlasıq, kasıbları sevən bir insan idi. O, atası Abu Talibə deyərdi, Atacan, qonşumuz ac olduğu halda mən yemək yeməyə utanıram. Rəvayət edilir ki, Abu Hureyra radiyallahu anh demişdir, biz Cəfəri Əbul Məsakin çağırardıq. O bizləri suffə əhlini tez-tez evinə dəvət edər və bizə yemək içmək verərdi. Hətta evində yeməyə bir şey tapılmadıqda dibində azacıq bal qalmış saxsı qabı bizə gətirər və biz də barmağımızla onun dibini sivirib yalayardıq. Qardaşlar, bu rəvayətdəki xatırlanan ləqəbə bir baxın. Əbul Məsəkin, yəni miskinlər atası. Demək, bu sahabə suffə əhlinə ata qədər əziz idi. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu tərif edib demişdir. Ey Cəfər, xilqəti xilqətimə, əxlaqı da əxlaqıma ən çox oxşayan kəs sənsən. Sən məndənsən, mənim əsli nəsəbimdənsən səhabələrdən 5 nəfər Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmə oxşayırdı. Onlardan biri də ən çox oxşayanı da Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anh idi. Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anh iki kərə əvvəlcə Həbəşistana, sonra da Mədinəyə hicrət edən səhabələrdəndir. İndi biz sizə bu sahabənin tarixi xütbəsini oxuyacaq. O xütbə ki, onun sayəsində Uca Allah Həbəşistan kralı Nəcaşiyə hidayət vermiş. Onun qəlbini yumşaltmış, beləliklə də hicrətdə olan sahabələrin əsir götürülüb Məkkə müşriklərinə təhvil verilməsinin qabağı alınmışdır. Sahabilər Həbəşistan kralının hüzurunda ikən Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anhu ona belə demişdir. Ey hökumdar, biz cəhalət içində yaşayır bütlərə ibadət edir, ölü heyvan əti yeyirdi. Pozğun işlərlə məşğul olur, qohumluq bağlarını qırır və qonşuya pislik edirdik. Aramızdakı güclülər zəiflərimizin haqqını tapdalayırdılar. Nəhayət, Allah bizə öz isimizdən, əsli nəsəbini tanıdığımız, düz danışan, əmanətə xəyanət etməyən və iffətli bir adamı Peyğəmbər göndərdi. O bizi tək Allaha ibadət edib heç bir şeyi ona şərik qoşmamağa, bütlərdən uzaq olmağa çağırdı. O bizə düz danışmağı, əmanəti yiyəsinə qaytarmağı, qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirməyi, qonşuya yaxşılıq etməyi və nahaq yerə qan tökməməyi əmr etdi. Həmsinin pozğunluq etməyi, yetimin malını yeməyi və yalan danışmağı bizə qadağan etdi. Biz ona iman gətirdik. Onun dediklərini təsdiqlədik halal buyurduğunu halal və haram buyurduğunu haram qəbul etdik. Elə buna görə qövmümüz bizimlə düşmən oldu. Bizi dinimizdən döndərib, dədə-babalarının dininə qaytarsınlar deyə bizə işgəncələr verməyə başladılar. Onlar bizə zülm etməyə başladıqda, biz sənin ölkənə təşrif buyurduq Padşahlar arasında səni seçdik. Sənin bizə zülm etməyəcəyinə, bizi öz himayən altına alacağına ümid etdik, ey hökmdar. Onda Nəcaşi dedi, Allahın ona nazil etdiyi Qurandan nə isə oxuya bilərsənmi? Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anh, bəli dedi və Məryəm surəsinin əvvəlindən ona bir neçə ayə oxudu. Nəcaşi ayələri eşidəndə özü də yanındakı əyan əşrəfi də ağlamağa başladılar. Sonra Necaşi dedi, bu oxuduqların və İsa'nın gətirdiyi eyni qəndildən çıxan ayələrdir. Sonra o üzünü Məkkə müşriklərinə tərəf çevirib dedi, Allaha and olsun ki, mən bu adamları sizə təhvil verən deyiləm. Sahabələrə isə belə buyurdu. Gelin, mənim məmləkətimdə, istədiyiniz yerində yaşayın. Sizə toxunan adam mənimlə hesablaşmalı olacaq. Budur, Cəfərin Allah rizasını qazanmaq məqsədi ilə səmimi qəlbdən dediyi sözlərin xeyir, bərəkəti, nəticəsi. Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anhu Xeybər fəth olunduğu gün Həbəşistandan Mədinəyə qayıtdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun alnından öpdü və dedi, mən bilmirəm, Xeybərin fəthinə sevinimmi, yoxsa Cəfərin gəlişinəmi? Həmin vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Cəfərdən Həbəşistanda gördüyü ən qəribə hadisəni ona danışmağa xahiş etdi. Cəfər dedi, bir gün mən bir qadının başında ərzaqla dolu zəmbil küçə ilə getdiyini gördüm. Elə bu vaxt bir atlı gəlib onun başındakı zəmbili götürüb getdi. Qadın baxa-baxa qaldı. Heç nə edə bilmədi. Nə qədər yalvardısa adam zəmbili qaytarmadı ki, qaytarmadı. Onda qadın dedi, Haqq hökumdar öz kürsüsünü qoyacağı və məzlumun haqqını zalimdən alacağı gün vay sənin halına. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gülümsəyib dedi, şahsevənin hüququnu qorumayan, dövlətlisinin də azğınlığına göz yuman ümməti Allah necə ucalda bilər? Nəhayət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ordu hazırlayıb Rumluların üstünə göndərdi. Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anh həmin döyüşdə 33 yaşında şəhid oldu. Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh həmin döyüşü xatırlayarkən demişdir. Mən də həmin döyüşdə iştirak edirdim. Döyüşdən sonra biz Cəfər ibn Əbi Talibi axtarıb ölənlərin arasında tapdıq. Onun bədənində 90-dan çox qılınc, ox və nizə yarası var idi. Ən maraqlısı budur ki, bu yaraların hamısı onun ön tərəfində idi. O kürəyini düşmənə çevirməmişdi yəni döyüşdən qaçmağa cəhd göstərməmişdi. Hər iki qolu kəsilmişdi. Uca Allah bu qolların əvəzinə ona qanadlar bəxş etdi. Bu xüsusda varid olmuş hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Dünən gecə cənnətə daxil oldum və baxdım ki, Cəfər mələklərlə birlikdə uçur. Həmzə isə öz taxtına söykənib dincəlir. Başqa bir hədisdə o demişdir. Mən Cəfər ibn Əbi Talibin mələklərlə birlikdə öz qanadları ilə uçduğunu gördüm. Yenə bir hədisdə o demişdir. Mən Cəfərin mələklərlə birlikdə uçduğunu gördüm. Onun qanadları qana bulaşmışdı. Sinəsi də ağappaq idi. İbn Ömər radiyallahu anhuma Cəfərin oğluna salam verəndə deyərdi. Əssəlamu aleykə Yəbnə zil cənəhin Sənə salam olsun. Ey iki qanat sahibinin oğlu.